ano makuru nkaba ngiye kuyabashikiriza fadikanije na akimana divine tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize kuri uno w'imana umugambwe senere watunganije ikoraniro kaminuza aho bariko ko baranigina isabukuru y'imyaka ine uwo mugambwe umaze wemerewe gukorera ku mugaragaro mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu barongoye amasentare baragirizwa gukoresha imiduga y'akazi mu guseha ubwatsi abandi nabo ngo bakarokora ibyuma by'imiduga bahawe y'akazi byaraye bishyikirijwe n'umukuru w'igihugu aho urwego rw'ubutungane rwariko rumwifuriza umwaka mwiza abanyagihugu bo mu ntara ya rumonge basabwa gufungura inyama bazi neza ko zapimwe abayangayanga nabo babagire mu bibanza abakurikirana amagara y'ibitungwa bashikamo gupima izo nyama akamo bategwa n'umuyobozi ajejwe iby'ubworozi muri iyo ntara ya rumonge inyuma yaho habagiwe mu gitaza inka yahavuye iturigwa kubera basanze igwaye turasubiye kubaramutsa tubana ikaze mu idonido ry'ano makuru avugwa kuno mutaga mu rurimi rw'ikirundi tuyahera mu gisata cya politiki hatunganijwe ikoraniro kaminuza ry'umugambwe seneri kuri uno w'imana aho bariko baranahimbaza imyaka ine uwo mugambwe umaze ukorera ku mugaragaro mu gihugu cy'u Burundi naho tujye mu gisata cy'ubutungane bamwe mu barongoye amasentare ngo bakoresha imiduga y'akazi mu guseha ubwatsi abandi nabo ngo bakarokora ibyuma by'imiduga bahawe y'akazi cyashikirijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu kuri uyu wa gatandatu aho urwego rw'ubutungane rwari rumwifuriza umwaka mwiza umushikiranganji w'ubutungane domine banyankimbona akaba yanashikirije ko abacamanza mirongo ine n'umwe basezerewe mu kazi kubera ukurya ibiturire inkuru ya mireye kanyange bimwe mu by'ubushikiranganji bw'ubutungane bwaranguye mu mwaka uheze ngo harimwo ukugwanya igiturire nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji aburongoye muri uyu mwaka urangiye abacamanza bashika mirongo barasezerewe mu mabanga Bivuye mu ngeso yo kurya inturire abandi cumi na batanu barahagarirwa mu kazi mu kiringo cy'amezi abiri no mu gisata kijejwe amabohero niko kuko abakozi batanu barasezerewe mu kazi bivuye ku bwifatwa mbi berekanye bidahuye n'icyo tubarindiriyeho nubwo ibyaranguwe ngo atari bike ubwo bushikiranganji ngo burahanzwe n'intambamyi zimwe muri izo ni nko kubura imiduga yo kurangura ibikorwa ku rubuga dusaba kandi ko ubushikiranganji bw'ubutungane buroza imiduga hamwe n'ibindi bikoresho bibuze kugira ngo urwego rurangura imirimo rwashinzwe ku neza y'abenegihugu tukaba tumenyesha ko none mu ntara murimo harimo imiduga ingana ahantu n'ubu imodoka n'ubu muyironka muzosanga ari umukuru wa sentare gusa akayigarira ah, ko ugasanga yagiye kuzana ubwatsi bw'inka ugasanga yibereye iwabo abacamanza bakabura imodoka ibajyana genda barahiye n'ubu imana yumva batanga mu batayibaha muzosanga yabaye propriyete prive y'umukuru wa sentare mwibaza ko mbese mwapfa kuzironka gusa nubwo ntimumaze kuzironka ntizaheze mwari muzifise Mire kanyange tugukengurukire ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'uburimyi abarimyi bo mu kiyaya ca bubanza bamenyesha ko bafise amakenga kwirima ry'impeshi bivuye ku ruzuba rukunda kubangamira imirima bamwe batera ibigori n'ibiharage bibaza ko atacu bazohava bimbura abandi bahitamwo kureka gutera bibaza ko imvura ngo asigaje igihe gito icike mu buyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara y'abanza barahumuriza abo barimyi bagasigura ko botera gushika mu matariki ya 20 kuno kwezi ngo kuko bazokwimbura neza hamwe imvura yocika ku gihe gitegekanijwe mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ino nkuru tukaba twikesha mugenzi wacu akorera ibubanza Space Caritas Kabanyana inyuma karuko gato duca tuvanga ibubanza duce dukubitira hariya mu manuko bw'igihugu mu ntara ntara ya rumonge abayangayanga nabo babagire mu bibanza abakurikirana amagara y'ibitungwa bashikamo gupima izo nyama jean marie cyongera umuyobozi yajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya rumonge niwe yatera ako kamo ku neza y'amagara yabo ku neza y'amagara yabo arongoye mu nyuma y'aho inka ariko irabagwa mu gitaza kuri uyu wa gatandatu yahapfuye iturigwa hama irahambwa inyuma y'aho basanze igwaye igituntu ni inkuru ya jean Pierre misago ino nkuru rero ino nkuru batweretse yuko ihejeje gushika reka rero tumusabe nduwayo hariya mu buhinga bw'ibyuma adushyiremo ino nkuru ya mugenzi wacu jean Pierre misago iyo nka yaturiwe irahambwa mu gitaza cya komine muhuta kuri uyu wa gatandatu niyo abayangayanga bakorera muri ako karere bari baguze ku mutumba muhuzu wa komine rumonge nk'uko jean marie cyongera umuyobozi w'ibiro by'intara ya rumonge bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bivuga iyo nka ntiyashoboye gushika mu gitaza yigendera ariko biba ngombwa ko bayipakira imodoka kugira ngo ishikanwe mu gitaza aho ibagirwa aho niho bamaze kuyibaga inyama zaciye zuzura ku rusazi ujejwe amagara y'ibitungwa muri icyo gice asuzumye asanga iyo nka yari yaranyengeterewe yose n'igituntu afatikanije n'abajejwe intwaro n'igipolisi muri komine muhuta bafata ingingo yo kuyihamba babanje kuyiturira nk'uko urongoye ibiro by'intara ya rumonge bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije abandanya bivuga naho jean marie congera afatira mu gutera akamo abanyagihugu bo mu karere ajejwe ko batohirahira ngo bafungure inyama batazi neza ko zapimwe n'ababijejwe kubayangayanga nabo basabwa kubagira mu bibanza bizwi n'amategeko nayo abakurikirana amagara y'ibitungwa bagasabwa kurikanura bakore akazi kabo ntihagire igitungwa kigurishwa inyama kitapimwe neza ibyo byose mu ntumbero yo gukingira amagara y'abanyagihugu jean Pierre misago mu rumonge radiyo y'isanganiro jean Pierre misago mu rumonge tugukengurukire tukiri ngaho nyine mu rumonge mu gisata cy'ibidukikije imirima y'ibijumbu imyumbati ibitoke n'ingano n'ibiharage yariko iramera yarononekaye muri zone rutongo yo muri komine muhuta yo mu ntara ya rumonge bivuye ku mvura nyinshi ivanze n'urubura yaguye buca ari ku munsi wa gatandatu abahuye n'ivyo vyago babona ko bagiye kugarizwa na kigoyi bagasaba ko Alexi nimubona mustanteri wifata kibanza wa komine aremeza amakuru agasaba ababishoboye bose uhereye mu kibano kugarukira kuri abo banyagihugu mukanyi sase amakuru duce tuyarangiriza muyavugwa mu makungu amakuru yo mu makungu Ano makuru avugwa mu makungu tuyahere mu gihugu kibanyi cha Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho mu gisagara ca kishasa abahurikiye mu migambwe itatu itavuga rumwe na leta baraye bagize imyerekano yo nako bagize imyerekano yo kuyamiriza uruhara rw'u Rwanda mu bijanye n'umutekano muke uvugwa muri ico gihugu bikavugwa ko ico gihugu c'u Rwanda cyo gishigikiye umuhari wa M23 iyo migambwe ikaba ari irongowe na Martefa Fayu Moise Katumba hamwe na Auguste matata muri iyo myiyerekano abantu benshi bahitanya babo bagenda mu gisagara ca kishasa ku birometero birenga 12 bagenda n'amaguru aho rero bari bafise ivyandiko vyiyamiriza uruhara rw'u Rwanda mu mutekano muke urangwa muri ico gihugu ca Republika Iharanira Ntwa Rusangi ya Kongo urwo rugendo ugo rugendo rwari rwemereye bari baruronkeye uruhusha mu nzego ngo kuko abapolisi aribo bari babacungereye ku bwa umwe mu bashikirije ijambo nyuma y'urwo rugendo yarashimishijwe no kubona igipolisi cyarabashigikiye akavuga ko ko ari intambwe icyo gihugu kigezeko ko mu kwerekana akari ku mutima mu kugaragaza umutekano muke wigaragazwa muri icyo gihugu bivugwa ko woba uhungabanywa n'igihugu cy'u Rwanda amakuru avugwa mu makungu tuyarangirize mu gihugu cya siriya igihugu cya siriya cyagize ibitero kuri uno w'imana igenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi kwa gatatu ku bubiko bw'ibigwanisho by'igihugu cya siriya buri mu burengero bw'icyo gihugu amakuru atangwa n'itororokanirizo ry'amakuru afp amenyesha ko ibyo bitero byahitanye abagwanyi babiri begereye igihugu ca Iran hamwe n'abandi batatu bakomeretse nk'uko byashikirijwe n'uburongo y'umugujejwe hagati y'akazi na muntu mu gihugu cya Siriya akaba ino ngaha rero turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga tubakengurukire mwege mwese mwari muyateza abiri tumushimire na Leonidas Kirombo yaragarikiye ano makuru ubundi tutoreka gushimira ni engineer Albendo wayo yari mu winga bw'ivyuma ano makuru rero mukaba mwashikirijwe na jewe Jean Marie Vianney ndakumana afadikanijwe na Akimana Divine tubasezere tubifuriza kubandanya mugira ibihe byiza muhereye hose bye bye